بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خب درس چهارم از کتاب رساله اعتقاد امام بخاری از امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله شروع میکنیم یکی از اصول های اهل سنت چند اصول اهل سنت را گرفتیم که زیاده از هزار امام دیده است ملاقات کرده سالها بعد از سالها تا اینکه منهج و اعتقاد اهل سنت در جماعت را برای امت اسلامی با سندی بهترین سند که از حد تواتر هم متواتر هم بهتر است او حدیثایی که در بخاری داره اینقدر سند متواتر نیست یعنی شاید از 10 15 نفر زیاد 15 20 نفر زیاد زیاد اما خیر زیاده برای حدیث زیاده هزار کس دیده باشه این خیلی مگر در عقیده و کسانی که بخاری را دوست دارن به خاطر صحیح بخاری گیش و واجب است که دوست بدارن به خاطر عقیده اهل سنتیش و باید عقیدهش بفهمند و به عمل کنند ده هر یک امام هم خیلی امام بخاری رحمه الله هم در این کتابش به خاطر همین این مبتدع هایی که چی از اشعری و ماتوریدی چی از مرجعه و تکفیری این اینها دعوای سنتی میکنن اینها عقیده اهل سنت خبر خبر ندارن اصلا امام بخاری مثلا امام بخاری این رساله مخصوص داره که اعتقادش کی زیاده از هزار عالم نقل میکنه در کوفه و بصره و در شام و در عراق در حجاز و در مدینه از همه جا زیاده 40 50 جا خب غیر باز در کتاب صحیح بخاری خودش کتاب توحید کتاب الایمان رد علی المرجئه والجهمیه خلاص کلام کتابی در صحیح بخاری هم میخونه امام مسلم هم انا میخه کتاب سنه کتاب بخاری کتابی داره به نام اعتصام بالکتاب و سنه این کتاب بخاری هست کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه چنگ زدن به قرآن و سنت نام کتاب بخاری هست در صحیح بخاری خب این کسانی که میگن بخاری فارسی است چرا پیدایش نمیکنن در این با موتوریدی ها یا گفتن این متعصب های بدعتکار ها یا همچنین بخاری هم مسلم هم خیلی ها داره در کتابش کتاب امارت داره در صحیح مسلم کتاب امارت متعلق به امام امامت و پادشاه و حاکم و سلطان و کدا وقت اطاعت بکنی کدا وقت برای و تفصیل حدیث ها را ماشاءالله ذکر کرده دیگه امام ابن ماجه هم سنت داره در کتابش امام ابو داود هم در کتاب سنتش باب باب داره درباره عقیده درباره منهج بر بنابر مبدی بر این اهل سنت و جماعت همه اینها از اهل سنت بودند اهل سنت عالم های اهل سنت مسلمان های مسلمان ها یگان وقت یگان مبتدعه ایمان گفتگیش نیستن یگان مرجعی یا یگان جهمی را یا یگان معتزلی یگان قدری را نه بخاری معتزلی بود نه ابو حنیفه نه شافعی و نه امام احمد نه ابن ماجه و نه ابو داود نه عبدالله ابن مبارک و نه, نه حسن بصری نه یحیی ابن مین نه علی ابن مدینی نه یحیی ابن قطان و نه عبدالرزاق یگان تی از عالم های معروف اهل سنت به حدیث و تفسیر و به فقه اینها از ماتریدی و اشعری و یا اینکه مثلا اه، جهمی و قدری و از طایفه اهل بدعت اصلا نبودن بنابراین دلیلش امام بخاری رحمه الله از کتب سته یعنی امام بخاری رحمه الله کتاب داره خلق افعال عباد در رد جهمی ها سخن های سخت داره و همچنین دیگر کتاب هاش در تاریخ هم حتی تاریخ کبیر و صغیر در همچنین بیان میکنه طایفه اهل بدعت رد میکنه حتی های بد میگوید در حقشان همین عقیده بینه و خاطر همین همین قدانه که اهل سنت و الجماعت هیچگاه مبتعه را تعظیم و بزرگ کردگی نیستند خب ابو حنیفه چی گفته سوال شوه امام ابو حنیفه رحمه الله امام اهل سنت و الجماعت است امام یکی از امام های بزرگ است خب مسئله ایمان است چی مسئله ایمان در لغزش داره لغزیش از لغزیش ها شاید مثلا خطای از خطاهای اشتباه از اشتباهات حساب میشوه اگر چه خودش امام هم هست مثل او ابن خزیمه مثل او بیهقی مثل او مثلا حتی ابن حجر مثل او امام نووی این چه فرق داره از یک مبتدع کوثری مثلا یکی اگم جهمی دیگری فرق کلان بین عثمان زمین بین سین و شین خیلی که فرق است بین قاف و کاف فرق است مثل همان بین ابو حنیفه که امام اهل سنت یا که مثلا سی هست که در اه، خطای واقع شده است از روی نرسیدن آیت یا حدیث یا اجتهاد مثلا مخفی ماندن اصول و کسی که مثلا واصل ابن عطا و مثلا جهمی ابن صفوان یا مثلا دیگر مبتدیه که عالم های علی سنت او را مثلا نفرین کردن و بالاخره در امت به یادی به نکی یاد نمیشوند ابو حنیفه لغزش ها داره بشک بشک خب مسئله ششم اعتقاد علی سنت و جماعت را که میگیریم که اینم خیلی مسئله مهم است که میگوید و کانو ینهون عن البدع بودن اهل سنت معن میکردن همین عالم های ذکر شدگی اختلاف نداشتن در معن کردن از بدعت ها کسی سنی سلفی کسی نمیگن که از بدعت ها و نوآوری ها و محدثات معن کنن نمیشه که مثلا بدعت ها را دو تقسیم کرد و بدعت سیئه و حسنه در حالی که اصل شرعی اصلا نداره و این دعوا همه بدعت ها را دیگه خود را در بدعت حسنه گفته. بدعت بدعت خودش کلمه بد است بدعت یعنی نوآوری نوپیدایی با نو با نوپیدایی نامش مانیو با بگیری بگوی حسنه است و خوب است خوب، میگوید امام بخاری میگوید رحمه الله و ینهون عن البدعی بودن معنی میکردن از بدعت ها ما لم يكن عليه النبي صلی الله عليه وسلم و اصحابه مادامی که بر همین کار پیامبر و اصحاب او نباشند تعریف بدعت بعضی اهل علم همین خیلی میگن بدعت یعنی نوآوری اون که متعلق به دین است انسان نوآوری میکنه و به این نوآوریش به الله نزدیک میشوه این شرط که موندیم علی معلوم شد بدعت مثلا در دنیا نمیشوه مثلا ماشین ها و خانه های اتجی و مثلا اینها را بدعت گفته نمیشوه چرا زیرا که ما گفتیم بدعت در دینه وقتی گفتیم که وقتی که انسان به او تقرب میجویه به سوی الله معلوم شوه که او چیزهایی که مثلا مثل میکروفون و اینها اینا بدعت نمیگن چرا بدعت نیست فقط آواز بلند میکنه، مثلا برای میکر یک کس نگفته کس که نمازی که با میکروفون میخوری ثواب بسیارتر است از نمازی که به میکروفون هیچ کی نداره فقط آواز بلند میکنه مثلا اینا میگه واسه هست نه مثلا غایت و مقصد خب خلاصه کلام وقتی که میگه الله نزدیک میشوه بعد نه چیزهای عادی یا که وسایل از این خارج میشوه وقتی که میگیم پیامبر و اصحابش نبود معلوم میشه چیزهایی که خلفای راشدین کرد و صحابه ها کردن و یکدیگرشان رد نکردن تمام معلوم میشه سنت زي البيغمبر صلى الله عليه وسلم كان عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد لازم بگیره سنت من را و سنت اصحاب خلفای راشدین را که ابوبکر عمر عثمان رضی الله عنهم است اینها را لازم بگیره و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اقتدوا حدیث بخاری است که اقتدوا بالذین من بعد و دو نفری از بین بعد من دو نفر اقتدا کنه ابوبکر عمر است و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و بدعت نآوردن شاید یه مسئله ده اجتهاد کردن لیکن اونها به اجتهادشون گذاشته نشد بلکه رد کردن یعنی حضرت یگم صحابی یگان کار میکرد حضرت عمر رد میکرد حضرت عمر یگم کار میکرد صحابه ها بیان میکردن خلاصه در صحابه ها مبتدع بود صحابه ها بدعت نآوردن هر چی کردن یا سنت است یا اجتهادی هست که اجماع صحابه شده است یا کاری کردن اجتهادی و امت مثلا او را صحابه دیگر رد کردن و قبول نکردن زیرا شاید دلیل براش نرسیده بود به خاطر همین خب مسئله بدعت چی بود است کنون یا تعریف همین که بدعت هر آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلام و اصحاب او نکرده باشه پیامبر صلی الله علیه و سلام نکرده است یعنی اگر میخواست میکرد یگان مانعی نبود که او را منع کنه مثالش اگر میخواست مولود خود را جشن میگیریم اگر میخواست بعد نمازها دعا میکرد سه دعا و چهار دعا خب یگان مانع نبود یعنی یگان چی سبب من نبود مثلا مثل چی نماز تراویح در مسجد خوندن سه چهار شب نماز تراویح دو سه شب نماز تراویح را در خانه خواند در مسجد در مسجد با جماعت سه سیوم بعضی روایت داده بعضی روایت داده سه چهارم بیرون شده مردم همه جمع شد خودی میشه ایستادن که پیامبر صلی الله علیه و سلم نآمد، بعد گش آمد و گفت که من نآمدم گفت به خاطر ترس دیدم که دبالاتان واجب نشود یعنی مانع شده وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلام ایبن که رفت دیگه واجب که نمیشد وفات که کرد صلی الله علیه و آله و سلم بعد حضرت عمر رضی الله عنه مردم رو دوباره جمع کردن مردم رو جمع کردن اینا چی میگه اینا بدعت نمیگه اینا بدعت لغوی میگه لغوی یعنی چی یعنی مثلا همین کار نبود به خریبی نه که بو پیدا شد لیکن اصل نداشت نه بلکه اصل داشت در پیامبر صلی الله علیه و سلم سه روز یا چهار روز بعد روایت داد اومد نماز تراویح رو با جماعت خوند اصل داره دیوم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی ها تراویح را با جماعت بخوندن یک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلام نمیخوند خلاصه کلام اینا بدعت چی میگن نعمت البدعت هذه قول حضرت عمر را اینا بدعت لغوی میگن چرا سر اولش که پیغمبر صلی الله علیه و سلام این کار را کردگی است دیومش که پیغمبر صلی الله علیه و سلام امر کردن که به خلفای راشدین چنگ بزنه سنت او هم خب امام بخاری میگه که بودن از بدعت ها و ناآوری های در دین مردم رو من میکردن ترزنیش میکردن بلکه سخن های سخت میگفتن مبتدیع ها را حکم های بد میدادن مادامی که کدام چیز را بدعت میگن همونش که میگن بر او پیامبر و اصحاب او نباشه شان چیست دلیل دلیلشان معتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله میگه چنگ بزنه بر اسمان الله کسا چنگ بزنه واعتصموا بحبل الله جميعا حبل یعنی رسمان بندی الله یعنی مقصود توحید قرآن و سنت و وحی الهی چنگ بزنی همه کسا به رسمان الله ولا تفرقو گوناگون نشوه و بدعت آوردن و طایفه ها و گروه ها شدن آیت صریح است درباره چی درباره اعتصام چنگ زدن و قرآن و سنت یک جا بودن در پرتو قرآن و سنت یک دیلگی با یک دینی می شود یک سخنی با یک عقیدوی می شود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا را الله پیش از ولا تفرقوا الاعتصام ذکر کرد بنابر باید مردم یا همین هیچ نداره طایفه ها اشعری و ماتوریدی این وای یا اینکه مردم تقسیم نکنه مردم وقتی خودش تقسیم کی شد در حالت دیگه تقسیم است بجا پیش از همه یه توحید منهج اصول های اهل سنت توحید مثلا اعتقاد اعتقاد یک کی شد چیزی که مردم یک منهج میشوند یک گروه میشوند ما دعوی، دعوت ما چیست دعوت ما معنی این نیست که جماعت گروه دیگر پیدا کنه به نام یا به نام مدخلی یا به نام مخرجی یا به نام خیلی مقصدی ما وقتی یک کسی میگه تبلیغی نشه اخوانی نشه جهمی نشه قدری نشه تکفیری نشه داعشی نشه طالبانی نشه القایدوی نشه معناش این نیست که مثلا بیا تپیروی مشه نه بلکه همه از این طیفه که نشدی اعتصام به قرآن و سنت ببند چنگ به قرآن و سنت با فهم سلف صالح امت با فهم عالم های معتبر این عصر همه خیلی زندگی که تمام مسلمان ها پیش از اخوان چی بودن مسلمان ها پیش تبلیغ چی بودن معلومه مثلا هیچ نبودن مسلمان و مسلمان بودن بهترین مسلمان بودن با عزت و با فخر بودن تمام این که باشه به گروه و یگان طایفه دینت را پیش ببر و به دین دعوت کن خیلی یا طایفه را رد کنی باید قسم دیگه اعتراف کنی در حالت معنی نداره که مثلا بگو همه طایفه بدعت گمراه مگر اخوان خیلی همه گروه بده مگر گروه بسیار خطا است همه حقای غیر داعش همه باطلای غیر داعش خیلی نیست یا که حتی همین میشه بگو که همه حق غیر مثلا جامی ها یعنی باطل باطل است اول جامی باطل است اگر رفت گروه به نام جامی و یا کنت خیلی باشه اول شده چرا زیرا که نباید انسان در گروه و جماعت و گروه باشه بلکه چی پیروی قرآن و سنت با فهم سلف صالح امت الله سبحانه و تعالی امر کرده است واعتصموا بحبل الله جميعا چنگ بزنید بر اسمان الله همتون همتون به قرآن و سنت چنگ بزنید ولا تفرقوا ولقوله و همچنین الله سبحانه وتعالى میگه وان تطيعوه تحت تهتدوا رفتو پیروی آية کنه اطاعت کنه محمد صلی الله علیه وسلم سلم را هدایت میوبه معلومه هدایت مردم رستگاری مردم در اطاعت محمد صلی الله علیه وسلم چرا زر هیچ خیری نیست مگر اینکه امت را دعوت کردن به او و هیچ شر نیست مگر اینکه مردم را از او برچه برحذر کردم الله سبحانه وتعالى تعالی میگه ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اونچه که پیامبر صلى الله عليه وسلم سلام به شما دادن بگیرید خوردن بگیره بهترین چیزی که پیامبر آورد توحید و سنت است یگانگی عبادت الله و یکتا پیروی کردن محمد صلى الله عليه وسلم و وما نهاكم عنه فانتهوا از آنچه که شما را منع باز داشت باز بیسته بزرگترین چیزی که من کرده است شرک است و بدعت ها و خرافات ها هست در هر یک خطبه نماز جمعه میگفت یا محدثات الامور شما را برحضر میکنم از نوآوری های در دین وقتی از بدعت و بدعت کارها برحضر میکرد در حالی که یک بدعت نبود و یک مبتدی هم نبود خب وقتی که یک مبتدی بسیار باشه و همه وقت باید برای بهره کردن از شرک و بدعت دعوت کردن به توحید و سنت باید مشغول کنی و الله سبحانه و تعالی هم در آیت های گوناگون میگه فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم بر حذر باشن کسانی که امر پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را مخالفت بکنن اینکه اونها را یگان مصیبت فتنه بزنن و بدعت ها و خرافات ها احذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم یعنی اینکه عذاب دردناک یعنی برسه ها در اعتصام چنگ زدن و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد است پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز خطبه سخت کردن حتی دیها ملایم شد و چشمه ها آرفت بعد پیامبر صلی الله علیه و سلام رو گفتن وصیت کنید مثل گویا که این خطبه وداع هست آخران خطبه هست آخران صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن بعد گفتن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء فانه من یعش منکم هر کی از شما زندگی کنه و زودی میبیند اختلاف بسیار را فعلیکم بسنتی بعد وقت دوا را اه، درد را ذکر کردن درد را بلا را ذکر کردن اختلاف ها هست و این کسلی کسل و بیماری را اختلاف های بسیار بعد دوا را ذکر کردن دارو را هم گفتن که علیکم به سنتی و سنت الخلفاء راشدین المهدی بعدی بعد شما لازم بگیرید سنت من را و سنت خلفاء راشدین را از بعد من و علیکم بالسمع و طاعه گوش کنید اطاعت کنید امیر را و انت امر علیکم عبد الحبشی اگر یک برده که حبشی اگر رفت امیر شما شوه گوش کنید اطاعت کنید مقصود جماعت مسلمان ها را پراکنده نکنه گروه ها و جماعت ها نسازه خب در حدیث ها هم همچنین و سلف هم از صحابه ها هم به حضرت ابن مسعود گفتن ایاکم والبدع برحضر میکنن شما را از بدعت ها اگرچه مردم زینت شن که بتا از بعضی سلف میگفت اتبعوا ولا تبتدعو فکفیتم پیروی کنه اتبعوا پیروی کنه ولا تبتدعو نو آوری نکنه کافی از شما را همون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آوردن حضرت ابن مسعود ابن عباس بدعات بدع... ابن عمر میگوید بدعات بدعات هس اگر زخرفوه بالقول زينات هم که بتن امام مالك میگوید هر آنچه که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود امروز از دین شده نمیتونه آیت الیوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی و لكم الاسلام دین این آیت را تفسیر کردن که کسی بگوید که بدعت حسنه در دین هست گویا که دعوا داره پیامبر رسالت را خیانت کرده است گویا یک خوبی را نرانده به امت زیرا که هر چیزی که آن روز دین نبود امروز از دین شده نمیتونه بدعت حسنه را صحابه و تابعین و علمای دین رد کردن و خرافات بودن و زلالت بودن شه بدیهاش بیان کردن و, در بعض سلف میگه هر گروه یک بدعت بیارن الله سنت از مثل او را میبرداره این سنت را به آنها بر نمیگردانه حتی اینکه حتی اینکه به سنت بر بگردن و این بدعت را ترک کنند هر کجای هر جایی که بدعت ها زیاد شد در بدعت های اعتقادی بدعت های عملی بدعت های اضافی در این حالت بدعت ها نتا مثل اون از بین برده می شود یکی از شومی بدی بدعت این سنت برداشتن سنت هست برداشتن حق از بین بردن حق و همچنین یکی از بدی هاش محروم شدن از آب خوردن از حوض کوثر محمد صلی الله علیه و آله روز قیامت که پیامبر صلی الله علیه و سلم آله یک گروه از امت من از حوض من دور کرده می شود پس من میگویم این امتی اونها امت های من هستند ملائکه ها میگن که نه نمیدونی میگن اونها بعدی تو چی کار کردن چی آوری ها کردن بعد پیامبری که خیلی امت دوستار بود با وجودی میگد سحقا سحقا خیلی که باشد دور دور باشن بنابر بدعتی ها خیلی بدی ها دارند یکی از مشومی بدعت بدی بدعت بدعت ها را پیروی کردن این محروم شدن از حوض کوثر محمد صلی الله علیه و و همچنین یکی از شومی هاش این تهمت کردن الله و پیغمبر به اینکه گویا دین را کامل نکردن و این مبتدعی که بدعت را حسنه گفته گویا این کس به دین را صحیح میدونه گویا که این خیر و خوبی این عمله گویا صحابه الله و رسول بیان نکرد الله گفت الیوم اکملت لکم دینکم دین شما را کامل کردم گویا مبتدع میگه که حال کامل شدگی نیست و من کامل میکنم یا اینکه ما کامل میکنه و این نوآوری ها و این محدثات صلی الله علیه و از دنیا رفتن از دنیا رفت در حالی که دین کامل بود هر چیزی که مردم را به جنت میبرد و هر چیزی که مردم را از دوزخ بکرد او را حتما به امت رساند و امت را شاهد و گواه قرار داد که آیا من دین را برای شما نرسیدم نرساندم در حجت الوداع صحابه گفتن لقد ابلغت الرساله و ادیت الامان رساندی گفتن پیامبر صلی الله علیه و الله را گفت شهادتی بده کی من دین را رساند. خب یکم بودن این عالم ها من میکردن باز می داشتند از بدعتو و آوری ها در ها که در دین هست که بدعت اعتقادی باشه بدعت اعتزال بدعت خروج بدعت قدریه بدعت ارجاء بدعت اعتزال همه توی اهل بدعت یا که عملی باشه دعا و مجشن گرفتن موضوع یا که در, در خب بدعت هایی هست در وضو گرفتن بدعت هایی هست در نماز خواندن بدعت هایی هست در ماه رجب بدعت هایی هست در ماه شعبان بدعت هایی هست در ماه رمضان چند کتاب در حقیقت به کتاب های بهترین بهترین در این باب نوشته شده است یکیش از مثلا الباعث فی الانکار البدع و از ابن وضاح و همچنین النهی عن البدع از ابی شامه و در حقیقت اعتصام امام شاطبی هم در رد بدعت ها خیلی کتاب خوب هم هست و غیر این در کتاب های اعتقاد در کتاب های سنن یعنی مثلا در نسایی و ترمیزی و اینها به هست در باب البدع در رد کردن بدعت ها آیت ها و حدیث ها را و همچنین آثار سلف را در حقیقت ذکر می کنند در بدی و برحضر کردن از بدعت ها بنابراین خاطر این برای انسان باید خطر بدعت را بداند تا اینکه از بدعت برحذر باشد و الا تعویل کنه مثلا مولود چی بدی داره در او تعام دادن است صلوات فرستادن است جمع شدن سیرت پیغمبر بیان کردن است به خیلی پارا پارا میکنه و و میخواد تو بگید همش خیره نه بدعت بد چی بدی بدون، اگر خیره میشد حضرت عایشه رضی الله عنها جشن میگرفت میلادی شوهرش صلی الله علیه وسلم را یا اینکه حضرت ابوبکر یا حضرت اینها جشن میگرفتن و این رو کی جشن گرفت اولین کسی جشن گرفت دولت فاطمی هست دولت عبیدی ها همون رافیزی های بدبخت خب هفتم اصول اهل سنت و الجماعت میگد و یثون علی ما کان علیه النبی صلی الله علیه و سلم و اتباعه و تشویق میکنن ترغیب میکنن مردم را دعوت میکنن اون آنچه که پیامبر صلی الله علیه و بود در چی در عقیده عمل در توحید در عبادت یکتاپرستی الله دیوم در سنت در عمل در سنت در منهج یعنی اعتقاد و همچنین در در عمل عمل کردن به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و در اخلاق و آداب در معامله همه طرفه تشویق میکنن بود تشویق میکنن به آنی که پیامبر صلی الله علیه و وسلم بود و اتباع و پیروهای پیامبر زیرا الله میگه و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه و هر آینه این راه راست من است پس او را پیروی کنه ولا تتبعوا السوء فتفرق بكم عن سبيله و پیروی نکنه راه ها را الله سبحانه وتعالى اول میگوید وان هذا صراطی مستقيما فاتبعوه هر اینا ان راه من است راه راست پس پیروی کنه او را معلوم شه راه راست دو صفت بهترین داره یکم صراط است یعنی یک راه یک تا بودن یا راهی مستقیما صفت دیوش است صفت بهترین دیومش که راست است خوب راه حق چی است دو وصف داره یکم یگانگیش است یک تا حق دو تا نمیشود الله میگه فماذا بعد الحق الا الضلال بعد از حق نیست مگر گمراهی حق دته باشه اهل سنت مطردی و اشعری هر اهل سنت این کار ندارن برای حق یه هست زیر راه حق یکتا هست خب بیدیم چی هست مستقیمه یعنی کج کلیب نیست کج نیست بلکه راسته راهش به حد آسانه لیکن به شرطی که انسان شخص صلاحیت و شایسته این راه رفتن را داشته باشه الله اگر در او خیری را ببینه و این راه مثلا راهنمایی کنه راه راست را به دو چیز به دست میاری یکم به علم شناختن است دیوم به عمل دادن الصراط المستقیم راه کسانی هست که راه ما هدایت کن به راه راست راه صراط الذين انعمت عليهم راه کسانی که به آنها نعمت دادی خب راه باطل چی است اینم دو تا صفت داره الله میگه ولا تتبعوا السبل راه ها را پیروی نکن باطل راه های باطل بدیش چند راه های یک بلکه چند ده یکم دیم اینکه عوجن گونو مثلا کجله هست کجمکجه هم چند راه های راه چه با همون راه کج کجکد است اهل بدعت مثلا نمی توی اهل بدعت این چند راه های با کجکجن خوب برابر دو صفت راه باطل بخود خود دو صفت داره یکم چند راهگی دیون کج بودن باز سبحان الله بهترین وصف است الله سبحانه و تعالی گفت لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل و راههای بوده را پیروی نکنه راه ها را فتفرق پس جدا کنه شما را از راه الله پیامبر صلی الله علیه حضرت ابن مسعود میگه پیامبر صلی الله علیه یک روز خط کشیدن گفتن این راه را من است اه، گفتن این راه راست راه الله است گفتن خب بعد دگیرش خچه ها خچه ها کشیدن خطای کجا کجله چند تا کشیدن در هر یک جوش گفتن این راه های گفت هست که در هر یک لوی راه گفت شیطان های است که مردم ها را دعوت بکنه به این راه ها کسی که در این بدرایه تمام رفتن میگیره راه کج شدی دیگه رفتن میگیری به اهل بدعت اهل اهوا اهل چیز در رفتن میگیری خب بعد همین آیت را تخواندن که و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه این هر آینه به تحقیق و ان به تأکید قتی که هر آینه به تحقیق من راه محمد صلی الله علیه وسلم راه راسته فتبعوه پس او را پیروی کنه ولا تتبعوا السبل راه پیدا نه که راه شیطان را راههای شیطان یا شیطان چی انسی باشه چی جنی فتفرق بكم عن سبیل پس شما رو جدا کنه معلوم بشه بدی راه کج همینه که ای راه اصلی ای شاخراه ای شاه شاخراه راه کلانی اصلی یعنی از همون آدما را دور میکنه خوب الله میگه ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون این است که وصیت کرد شما را الله به همین با امید اینکه شما تقوا کنه و برهیزکاری کنه این آیت هم در حقیقت نص صریح است در باب چی در باره پیروی به صراط المستقیم راه راست را پیروی کردن به علم و عمل و به دانستن منهج اهل سنت و به رفتن به این راه و برحذر کردن است از راه های مختلف و عقیده های گوناگون و از فرقه ها و طایفه ها و همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم به همین راه مردم را دعوت کردن و برحذر کردن و یکم محدثات الامور از نوآوری های در دین چیزهایی که سبب گمراهی مردم می شود بیان کردن و همچنین فرقه ها را هم بیان کردن حدیث صحیح هست در سنن آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن یهود و نصارا تقسیم شد به 71 و 72 گروه و امت من به زودی تقسیم می شود به 73 گروه همش گفتن در دوزخ است مگر یک تاش که فرقه ناجیه میگه نجات یافته از بدعا در دنیا و از آتش جهنم در آخرت وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن کی کی است پیامبر صلی الله علیه و آله من کان علی مثلی ما انا علیه و اصحاب هر کی باشد به مثل آنی که من امروز و اصحاب من هستند به خاطر امام بخاری از همین استنباط کردن که بودن این عالم های بزرگ زیاد از هزار عالم تشویق میکردن دعوت میکردن مردم رو به آنچه که پیامبر و پیرو و اتباع او بود به خاطر همین قاعده همین قبسه که در زمان پیامبر و اصحاب بود یعنی اگر نباشه تمام همه طایفه و همه چیز همین خیلی میکشید یا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلام همه چیز بود یعنی اگر رفت نباشه معلومه در خیر نیست اگر رفت خیر میشد حتما اصحاب پیامبر با او می میکردن اگر خیر میشد الله او را و الله و رسول او او را مخفی نمیدونستند نمیدونستان مخفیش نمیکردن بلکه ای را به امت میرساندند به خاطر این دو مسئله دو اصول ترین اصول است یکی اصول اتباع پیروی دیگه اصول چی برحذر کردن از بدعت ها و نوآوری ها و دعوت دعوتگر هم مهم همین است و مسلمان هم به خاطر همین فضیلت این امت بزرگی امت در همین دو چیزه بزرگی این امت امتی هست که عمرشان کوتاه است عملشان کم است وقتشان هم کم است. با وجود این بهترین امت هستند اولین امتی هست حشر میشه روز قیامت قبر میخیزن اولین امتی هست جنت میروند بسیارترین امت هستند در جنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند امید دارم گفتن که 70 فایزش چی باشه به گفتن که اهل جنت 120 صف است 80 صفش امت منه یعنی تقریبا 70 درصد اهل جنت از امت محمد صلی الله علیه و آله ثلثانش میگن یعنی مثلا 70 درصدش امت محمد صلی الله علیه و سلم بچی رسیدن و عمل بسیار نه بلکه به انمی معنای بزرگ معنای اتباع و پیروی و معنای برحذر کردن از نوآوری ها و از خرافات ها و از بدی ها این امت مرحومه هست الله او را رحم کرده است بین هر جای بدعت شوه الله یک کسی را میآفره که او را حتما من میکنه حتما باز میداره برای چی بخاطر خاطر چی به خاطر تا اینکه امت همون اسلام ناب اسلام پاک اسلام محمدی صلی الله علیه وسلم سلام تازه تر و تازه پاک ناب به امت رسه و از کتاب ها و از اصول ها مثلا صحیح بخاری و مسلم ترمذی و ابن ماجه و از کتاب ابن عباس و ابن مسعود تفسیر عایشه و عکرمه همین مسائل همه بیان گی است مسئله پیروی اعتصام و مسئله چنگ زدن به خاطر همین این طایفه های اهل بدعت ببین همینگر ببینه به طلب علم دعوت نمیکنن با علم تشویق و ترغیب نمیکنن این کتاب های اعتقاد و منهجی که جدا کننده و گذار است این را شرح نمیتین نشه نمیکنن چرا برای میدونه که اگر رفت و این نشه شد اونها بازارشان کساد میشوه بازارشان خنک میشوه سوداشون خوب نمیره در تشویق کردن و ترغیب کردن میدار بعض از تبلیغی رو گفتن چرا شما هم مثلا یک چند روزه چند روزه به طلب علم و پیش عالم اهل حدیث و اهل تفسیر چرا مثلا سفر نمیکنه که خروج نمیکنه یا نیت نمیکنه گفت اگر رفت به که کبرا دیگه ختمو نمیره درست میگه یعنی کسی که علم بگیره تبلیغی نمیشه علم قرآن و سنت کسی علم قرآن و سنت بگیره تکفیری نمیشه کسی علم قرآن و سنت بگیره مرجعی نمیشه الله المستعان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين